Ongi etorriak entzule, gure garko kultur eta lonetara gaur, nur eta erenzugaren templua izeneko animaziozko filma izango dugu izpide, Toti Martinez de elaberrian oinarritutako lehenengo animaziozko filma, hemen digutxira, estrinatuko baita. Ekainaren bian, Euskal Herriko hainbat zinearetoetan ikusi ahal izango dugu, eta alabada, setasun eske, lotura filmzek, atera duen lanon inguruko setasunak bilduko ditugu, Miren, ategirekin. Berak errandigunaz? Ta, noski izan dara, berazgarria, lantalde polit bat sortu dugulako, zutirekin lan egitea ere, ba, guretzako placer bat izan delako, eta, bueno, berazgarria, ba, azkenean, ba, produktua, bera ere, ba, bueno, e, eh, xumea izan, ba, uste dugu kalitatezko zerbait egin dugula, eta pozik, pozik gaude, pozikit. Banur eh, filmako lantaldeko kidearen adirazpenak gurera ekarriz, gaur, nur eta eren garen templua izeneko animaziozko lanaren inguruan mintzatuko gara. Baungetorri guztiak. Ba, gure gaurko kulturratalean talean euskarazko animaziozko film bati buruz mintzatu nahiko genuke gaur haste bukaera honetan estreinatuko baita gaztoetxoenen artean arrakasta handia bildu duen Toti Martinez de Lezea, idazlearen nur bildumako irugarren liburuan oinarritutako filma. Nur eta eren templua izeneko lana ikusi izango dugu hostira lontatik goitia zuzen ere, eta honi buruz mintzatuko gara ez dakit, baina agian zuetariko askori ezagun egingo zaizue filmaren izenburua herri urratzen ere ikusi izan bai genituen, eh, lantaldekoak aurren txokoan lekutxo batekin baitzuten eh, filmaren iragartzeko ere, eta justuki nur filmeko lantaldeko miren berazategi dugu gurekin, kaixo gunon? E, herri urratzen bezala, azte buruntan ibilaldian ere izan zarete, ez da? E, filmak, ahalik eta arrakasta haundien abiltzeko Euskal Herriko osoko ezberdinetara hurbildu baitzarete azken aldian? Bai, hori da. E, gukala ulertu genuen filma ez, ikusi genuen, ba, e, beti, bueno, gure Eh, eh, eh, ekoizteko ditugun diruak normalean ba ekoiztea joaten dira ez eta oso diru gutxi gelditzen zaigu normalean sustapenerako baina kasu honetan ba nurren kasua modu berezi baten planteatu genuen eta bueno ba sustapen kanpaina zabal bat egitea erabaki genuen eta horretan horretan gabiltza ez lehenengo herri urratsen izan ginen e, azte burunetan ibile gilaldian eta ekainaren lauean eskola publikoen e, jaian izango gera, eta bertan ba, hori, ba, filmari buruzko informazio ematen dugu e, fotokol bat sortu dugu ba, aurre e, ba, argazkiak atera ditzaten eta gara Facebook eta e, zare sozialetera igo ditzaten, eta Bueno, eh, bueno, arrakasta izaten ari garela eta bueno, erantzuna ona, oraingoz. Mil esker, ezagunaren bila jarraituko dugu. Ta erran dugu, ostira estrenatuko zenutela, baina e, aurre estrenaldi bat ere egin duzu ez, eh, donostian izan zarete, orain dela gutxi, larun bat untan, ez baina nabilokar? Bai, hori da, larun batean aurre estrenaldi izan genuen e, donostian, prinsipe zineman, eta hori, ba, irrikaz ginen ez, ba, ia jendeak nola erantzun gozuan jakiteko, eta, bueno, ba, ondo, ondo, e, ba, jendea guztora tera zen, pozik, Osake, bueno, bentsat gusto bat adinengo ere bai. E, esango du ere, e, momentu bere berezian zinatuko dela ere filma ez da, e, lotura filmseko sortzaile izandako joan ba berasategiren azken firma ere izan baita, orain dela gutxi zendu baita nola aurkitzen zarete? Bueno, ba, <laughs> gogorra izan da, izan, ba, bueno, gogorra, baina, bueno, e, berak jarraituko dugu lanean, e, indartxo aurkitzen dira, eta bueno, jarretuko dugu ba, Euskal Herrian eta Euskarazko zinema egiten bai, aprobetsatu ingo dugu biak emandako e, posibilitate hori noski. Bera, izan baitzen ere aintzindari, e, Euskarazko lehenengo animaziozko film luzea berak egin zuen ez da, eta hortik e, ba, lotura filmsekin ere hainbat lan atera izan dituzue. E, lan murgilduko gara, iruditzen bazaizu, prozesu neketsua ere esan duzue izan dela, ia bi urte zaritu baitzarete lanean filma honekin, baina aldi ere aberasgarria. Bai, hombre. Eh, lan guztia eta lan zaie, lan guztia dute bere alderdi positiboa, ez? Ta ba, noski izan berazgarria, bueno, ba, lan talde polit bat sortu dugulako, e, jende, bueno, ba, tutirekin lan egitea ere, ba, guretzako plazer bat izan delako, eta, bueno, berazgarria, ba, azkenean, ba, produktua bera ere, ba, bueno, e, izan, ba, uste dugu kalitatezko zerbait egin dugula, eta, Pozik, pozik gaudu, horrekin liburu baten adaptazio egitea ez baita inerreza, ez da? Ez, ez da, ez erresa, ez. Ba, badirudi hori, bueno, e, imanolek eta e, animazio zundariak orain esatezian, ez. Ba, badirudi errezago izan behar dula, ez, baino ez da inerreza zetik azkenean, ban, e, eh, ja personajeak sortuta daude, eta Eh, hoietara e, asko gerturatu behar zera, zu licentzia asko hartu, bueno, ba, azkenea pixka lotu, lotu, lotura, lotuta goza beste ba, guk sortutako historia bat baldin bada baino, ez? Eta gero, ba, gidoia jazterak orduan ere, bueno, eh, gidoia bera ere, e, bueno, ipuña, ipuña, o historia bera ipuña kontatzen duen berdina da, baina bueno, lizentziatzeko ditugu eh sinemetara eh, eramana ez? Eta bueno, ba trama esberdinak sortu bar izan ditugu eta personaje batzuk ere berriak dira. Baina bueno, eh bai, ba, lizentziatuk hartu ditugu eta totik ba momentu guztian, ba bueno, errestasunak eman dizkigu eta eta bueno, erresa izan da, egia esan berarekin lan Bera ere ondoan izan baituzue, lagungarri izan da bera ondoan izatea? Bai, e, lagungarri izan da, baina, bueno, e, e, askatasun handi utzi dugu lan egiteko orduan, eh? eta hori ere asko eskertu dugu. Osa, bueno, berarekin kontaktua izan dugu, baina, bueno, berak egiten utzi dugu. ez da, ez da gustatzen, gustatzen zaite edo, bueno, ba, oso bai, baina bestela, e, askatuzun guztiarekin lan egiten utzi dugu. osea, zentzorretan, ondo. Ikusiko duzu, primeran pasatuko du. Bakatu, malabur gutxi zuela iruditu zait. Arratxaldea ondatuko diguzu zure gominolan azkagarri hoiekin. Posta, alde hemendik, eta erentzugearen templua. Kaixo, jiao naiz, erentzugetan gazteena. Banur eta eren sugearen templua izeneko lana ikusi izango dugu astebuka era honetan, aventura, irudimena eta jolasa ardatz dituen filma honek zer kontatzen digu hain zuzen? bueno, ba, kontatzen dugu historia da, ba, nur, bueno, nur personaje, benetako personaje bada da, totiren bilo bat, eta ba, momentu, horretan, ba, pekinen bizia. Eta bere lagunekin, ba, guo urte betetzea da, eta bere lagunekin e, batera dihoa. joa dihoazte, ba, e, urtebetetzea Eta bertan, ba, hainbat abentura pasare dituzte, bueno, labirintu baten sartzen dira, eta asmakitzun batzuk asmatu behar dituzte, baien helburuetara iristeko, ez? Eta hori, ba, kontatzen duguna, bueno, balio efizialietan e, eh, oinarritzen gera, elkarlana, laguntasuna, eta e, dira, e, ar, ardatzak ez, atik, asmakizun horiek asmatzeko, ba, personate bakarrik ezin du, den hartzeko lagunta elkarlana behar dute, ba, asmakizunak asmatu alizateko ez. Eta hor, ba, hortik, hortik abiatzen da, proiektua eta bueno, horiek dira e, eh, e, abian dauden e, balioak, ez? Juntasuna, elkardana... Beti ere balio positiboak. Bai, bai. Ba, osongi, e, eh, guzti honekin geratzen gara, miren, e, esan dugu, e, ostira lontan estrenatuko duzuela Euskal Autonomi Erkidegoan eta Nafarroan ez banabil loker. Ez nik banaketaren aldetik beti ere arazoak izaten baitira, e, iparraldean ere ikusteko aukerarik izanen da, e, EPE ertain batean? Espero dut baiet, baino ezin dizut ziurtatu, ze hori bainatzaileen eskurago eta albalin badugu iparralean ere betako dugu nuski. Baina momentu honetan ziurtatuta daukadana da Euskal Herria eta e, e Madrid eta Bartzelona horiek ziurtutu dut aditut eta Espainiako beste bat e, herritan e, ere eta iparraldean ba, e, ari gara eta, bueno, gure naia bai da, baina ezin dizut konfirmatu horrendik izango den edo Ba, osongi, ba, guzti honekin geratzen gara, miren, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken? Ez, ba, mi eskerritzea eta badenak digon bidatu zinera joan daitezen pelikula ikustea. Zorionak egin duzen lanagatik eta horrela sesegi. Osongi, mi esker. etorri templura. Zugearen templura. Kultur Alea. Bueno, orain entzungo duguna bestia, e, mila bederatzen dela nagoita malabeko uztaien e, eh, maketa bat grabatu gendun, e, lau behiren aurreneko abestia grabatu genitun, eta maketa hartan e, aurreneko abestia izan zana, egan egin nahi dut e, abestia entzungo dugu. Elizaberriko musikaldia. Larun bat atxean, zazpiak ez erditan, lemo bilet dantza garaiki de taldearen ikusgarria eiartzeako parkean. Ondotik, gaueko behatzeak terditan, Lumi Pop Elektro taldeak Elizaberriko kaperan kontzertu bat emanen du. Beraz ez da ekainaren amajean urbiltzaitez azparnera. Eiartzea, marmau eta meka antolaturik. Laster laster, in bitzik lauiara musikain egunain hogeita sortzikeren edizio berria urdinar ben. Ostialia, sinema eta antzerki gaialdia xisteran. Nesken egunin, arestia palin, txista, sibeoko dantza jauzileiaka. Gaian oianeko zuhanetan konzertia, oian oliarzak eta hameka sibeotar kantaiak emanik. Egun osun ipen artista kolektiboak, ben asmakizuneko lanak agerratziko deikie urdinarbeko karrikan. karikan igante goizan, herrikoi trikaketa. Trikita pandero, kauter balet, txalaparta eta bertso, sibeoko jauzik, lagain dantza, dipuzkoako dantza. Asurki bazkaia, plaza ingian eta ejeka bazterin karrika musika, klika, lamarmai eta elektrotxaranga. Aldiz, kanpoko taula da handin, Uper Ordorika, Pix Bay, Grup Due e Cheveux, Coco Coco DJ Flop, Coucou des Autobús ja ketacheter sunak ban webkunian. webgunian Ba, entzun duzu, e, urdin jarben izanen da zer entzuna era honetan, honen inguruko setasun zure bilduko ditugu ostiral honetan, eta guk hortan utziko dugu gaurkoan, gure emankizuna nire aleti besterik ez, e, eh? bi arbezelako kontu aipatuko ditugu, kalakan taldeko lagunak ere gure artean izango ditugu, eta alaxe segitu euskal irratiak entzuten. Bihar arte, eta bien bitartan ongi izan, Aio! esan dakoa marralekuan zain nintzen ah, Elbiderik gabeko mollara eraman behar jende hurra Ainalean sortu gabeak daramatzak gizonak amets batean Zer diotzaz eta kretsalaz mela mela eginda Zapatia faltsuak karelean gatza Egarriaren gain Zure izenari ari zuaren Eta utzien behau Biderik gabeko molia eramaten Ondo arribatu eta nahi nuke Leleta

eta eriotzaren leku izateaz ogaik eta bazen gara, Kultur alea.